SNR sindikata argi agertzen da errente edo irrati numerikoaren alde. 2008an bozkatu bazen frantses legebiltzarean irrati numerikoaren abiatzeko legea, telebista numerikoarekin ez bezala, dekretua ez da sekulan aplikatu irratientzat. Alta, soinu eta eskaintza kalitate mailan, jauzi bat egingo litzateke numerikorat pasatuz. Dominique Bouterin, SNRLeko lehen dakaria. Une augmentation de la qualité d'écoute, une augmentation de la couverture des zones euh, géographiques sur lesquelles la radio peut euh, diffuser et euh, également une plus grande diversité. Gainera, numerikorat pasatzeak errestasunak ekar lezazke entzuleeri baliabide modernoak proposatuz. La radio numérique terrestre permet des petites choses qui aujourd'hui sont à la mode. C'est le replay, le podcasting. Replay, podcast, hutsegin diren emankizunak urririk berriz entzuteko aukera zabaltzen du. Gratuite. Donc, euh, nous, nous croyons fortement à la radio numérique terrestre. Irrati numerikoaren bultzatzea 2000 lauean bozkatu bada, zergatik ez da oraino gaur egun aipatua, ez eta ere entzuna edo ezagutua, lehenik irrati handiak Ouscour, dirilako. Dominique Bouterin. Les grandes radios que connaissent les et auditeurs, Europe 1, euh, euh RTL, RMC, un petit peu euh, Radio France qui se tâte, euh, c'est vrai, ils n'ont pas envie d'aller en RNT. Pourquoi ça bouscule leurs habitudes Ils n'ont pas envie d'investir. Ils pensent que ça va leur coûter. Ils disent que ça va leur coûter très cher. Quand quelqu'un qui gagne des centaines de millions d'euros dit Oh, ça, j'y vais pas parce que ça va me coûter très très cher, souvent c'est qu'il a déjà la solution ou qu'il veut obtenir quelque chose en compensation alta, joanen ekainetik, Parise, Niza eta Marseian, eun bat irrati librek numerikoan edatzeko baimena ukan dute CSA erakundetik. Eta gostua ez da uste bezain handia. Une radio qui veut diffuser sur Paris avec euh, le système que nous avons mis en place pour la diffusion, c'est-à-dire la création d'une entreprise, d'une société coopérative, d'intérêt collectif euh, coûte aujourd'hui 350 euros. Parisen edatu nahi duen irrati batek, SCIC edo interes kolektiboko kooperatiba bat sortuz, irueunta amar euro ordainduko du. Laster, laueunta berroita amar euro, zeren etorkizunerako investizamenduak gehituko dira. On va bientôt passer à 450 euros parce qu'il faut prévoir les investissements d'avenir. voyez, mais ça veut dire qu'on peut inventer des systèmes extrêmement performants, extrêmement modernes, de diffusion en collaboration avec les collectivités territoriales pour un coût extrêmement réduit. Baina horrek egan nahi du, asmatzen aldugula difusio sistema moderno eta eraginkor bat gostu apalean, lujalde kolektibitatekin elkarlanean. Horrek egan nahi du, ere hauenganat joan behar dela eta gure proiektua defendatu behar dela. Ça dépend de la collaboration que vous faites avec les collectivités territoriales. Je sais que c'est difficile de convaincre les uns et les autres, mais il faut le faire. Bigarren arrazoina da, frantses gobernuaren naikeri eskasa. Dominique Buterren. Le premier responsable, vous le savez, c'est euh, le gouvernement. La radio numérique terrestre, c'est dans la loi depuis 2004. Et ça a été renforcé en 2007. Simplement, personne n'a mis en place cette évolution. Alors qu'il suffisait d'une petite pichenette, d'un signal. Et en plus, tout est prévu dans la loi. Normalement, Normalki, irrati egileek behar lituzkete irrati numerikoak errezibitzen dituzten tresnak proposatu. Hain itzikusi dituzue olako tresnak? Ez, ez baita sein alerik eman tresna hauen fabrikatzeko, ez baita legea aplikatzen. Alta telebista numerikoaren zat, Frantxez gobernuak indarraundiak egin zituen. Eunta ogoi milioi euroko inbertsioa egin zuen jaksirakek. Telebista numerikoen eraikuntzarako, ogoi eta mila sortu ziren. Irrati numerikoak ere, ekonomia izanen direlaren Ça crée de l'activité économique, ça crée de l'activité pour tout le monde. Pourquoi s'interdire dans ce pays de créer de l'activité économique Moi, je pose la question, et les radios associatives, le congrès du SNRL pose cette question. C'est maintenant inadmissible, il faut y aller. John La Beraz, SNRL sindikatak internet orrialde bat idekia du irrati numerikoaz xeetasunak emanez. Huna elbidea, ubebikoitza irualdiz puntxu prepurla radionumerik puntxu FR.